berriak hogeita bat gaur astelena da eta hau berri on albistegia duzu e, berrio zarrirratiaren albiste mankizuna ze berri dakarzke guzu xabi gaurkoan. Ba, egarazi fik beren zeigarren edizioa aste asken honetan hasiko da. Gai sozialak lantzen dituen laburmetraien jaialdi internazionala sigarren ez ospatuko da berrio zarren jaialdi hau edizio zedizio erreferentzial altasuna irabazidu Nafarro mailan aurten nonako laburmetraiak proiektatuko dira Pedro Pablo Sarabilaren My izink Eta Alejandro Marcos Ramirezen Welcome to Life 3.0 eh, Rishi Ram eta Ivan Lopezen Atrapado. Eta Sabi Salaren El Nacimiento. Jean Gabriel Periot, en The Devil. Eta Javier Gurrutxaga eta Aitor eh, Arangurenen eta orain zer egingo dugu? Pepe Botiasen Exit. E, Sandra Navarroren Gorila Baila. Josi Malia zen bendito matxein lau. Gonzalo Gurrea eh, eta isa, e, isa ziren los ojos de Dante. Eta azkenik Carlos Velasco eta Isai eskaladaren la Playmobil. Hau eta azgain lehiak eta azkampo Euskarako labormetraien proiektzioa egingo da. Lomzaren aurkako argazkia e, mendialdea bigarrenean egin zen. Pasaden ostiralean eskola ordutegia bukatzearekin batera ikasle irakasle naiz gurasoak bildu ziren Lomz legearen aurka argazki bat ateratzeko. Gainera bilkura horretan ostegun honetan Iruinean eingo den Lomzaren aurkako manifestazioaren deialdia luzatu zen. Plan estrategikoaren aurkezpen bideoa jada interneten. Bai Xabi konparte enpresak osatu duen aurkezpen bideoa interneteko berriozarplana.blogspot.com.es horrialdean ikusgai da bideo horretan hainbat bizilagunen iritziak biltzen dira plan estrategikoaren narira, konparte enpresa kulturaz eta euskaraz diarruteko hainbat bilkura ireki antolatu ditu herriko kolektibo naiz pertsona partikularrek parte hartzezaten aste honetan egingo diren bilkurak kirola euskaraz eta gazteriaz diarruteko izango dira. Bilkura interkulturala e, berriozarren ere. Bai, baloren krisi ekologikoak zer nolako eragina duen nausnartu asmoz mai inguru bat antolatu, du, antolatu da berriozarren mai horretan, herrikoen bat kolektibot, Parte hartu dute, asnina berriozarko Ateneoa hipoteka zeraginduak diren pertsonen plataforma eta lantxotegi besteak beste hurriaren nogeita iruan, asteazkean arekin, arratxeleko zazpitan kulturgunean izango da zita. Eta eh, regionaleko neskak eh, dezkantzatu bai, eh, golak sartu ere bai. Bai, legako partida ez Xabi Lagunartekoa jokatu zuten emakumezkoen futboleko regional taldeak Logroñoko Atletiko Rebellinen aurka jokatutako Lagunarteko leian izan ziren garaile leia oso borrokatua izan zen Naiara Lizasoren golak eman zien garaipena Berrio Zartarrei ala ere azpimarratzekoa da Berrio Zartarren atezainak egindako lana. Eta berriozar futbol klubaren gainontzeko emaitza guztiak eguzkiplaza.neten eh, ikus daitezke. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak eh, garazi? Bai, zerua tarteka odeitxu izango dugula erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin batzutan ego saikoa izea ibiliko da eta arte gogorre, gogorrekin bereziki egunaren bigarren partean temperatura minimoak gutxi jetxi eta maksimoak gutxi igoko dira berez e, peltasunarekin jarraituko dugu. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioz arriratiaren sintonian FMko punto sortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten.